shut yourself up. I live that with each other. إذا في لايك وشاء الله ثم يفضل لك Deus, lembrei que havia senhora, senhora, porque fraca, os vai correr, a né? Cara, pai, forte, senhora. Então, fraca. Mas não foi Como é? cât mai înapoi. Așa. e tot înainte merge, dar nu vezi e. Ferească Dumnezeu pe rații ăștia. Sunt periculos. Da? Rații da, periculos. Voi ce sunteți? Măsători. Amândouă măsători sunteți în februarie. Nu știu. Amândouă, însă toți suntem. Și voi vă gândiți numai și voi. <laughs> Nu. Eu mor dacă nu ies afară. Tu ce e jur? Eu? Eu nu sunt cu nimeni, Cornel. Îți dau data să-mi aduci să-mi spui cu cine. Dar nu știu, eu nu le știu așa după data. Eu numai dacă mă uit. Eu știu a mea, pe câte Nós resolvemos. Lídia. Eu não, mas eu Lídia Orca e uh, Corpione, sabe o que onde? São, são, são, escola, são, Я нос не школа, не школа. Если escola, Корнел, escola. Como школа, не Pois eu sei por hora. como hora. Hora dourada, não tremer. Tata. Da. Ce? Nu, poți să te uiți tu la care vrei, când dă și prin ce. Nu este hotar, nu sunt nici morare Care hotar fi de asta? 21 mai. 21 mai? Da. Nu. Poți să cauți cu Cordel cât vrei. Cu căuta și Lidia. Și nu tu să-mi spui. Lidia, nu știu ce de acolo, cu Capricorn. Nu, Lidia, m-au căutat pe mine no, și le-a spus că nu te cred. Nu, te lămuresc eu. Dacă aș fi din 22, aș fi gemeni. Sigur. Dar eu nu, nici cu gemenii, nu, nici cu lei. Eu Ce sunt ratat. 21 mai? Da. adică mai multe mai aici, dacă sunt 100 pe 21 mai, sunt ziua de la Tau sau ziua. Vezi că nu. începea la întâlniri, începe din data de 22 mai. Ia caută și vedem că nu e așa. Să-i pun, să pun ora, că nu știi. Uite, ești Zodia, documentat Zodia sau 21 aprilie, 21 mai, adică 21 mai inclus în Zodia Taurus. Nu. Păi, pe 21 aprilie începe zodia Taur, fiind a doua din zodia cultoască european care e cuprinde 12 zodii, încheiindu-se pe 21 mai. Deci 21 mai e inclus acolo, în Taur, în Taur, Da. nu strângem, nu, nu, 21 mai e Taur. Genul începe din data de 22 și te duce încolo. Păi, stai că fac și tu 22 mai, ca să vezi, da, da, da. informacji. I nie było uszanowania. Zero po polowi, za polowi. Przyjadę do Rzeszy, do Maj, powiedzieć, zrobił test. Urania do inteligencji idziemy. Więc będziemy po prostu krytykało. No, nie było uszanowania. Kornia, to moje, to bardzo, to gdzieś Doi diagemeni. Da, pe 22, da, pe 22. E pe 2 diagemeni, 22, mai 21 e 21, să zic. Dar eu, ia da pe 21 mai. 21 e taur, inclus la taur. Pe ce mi-ai 22, uite, de pe 22 mai începe gemeni. Unde ești? E 22. Da, mai. Până în 21 Dar ia cauză. que até então, o ídolo. Meu amo, gente. Crucifiquei, Senhor Jesus. Crucifiquei. Crucifiquei. Em Saulo, o Suno, em Saulo, botaram para tela. Potem dau o zi anume, când é încep și când se sfârșesc. Că ești pe votar, că ești ultima zi, când dau la ea altceva, deci stau, când dă o și mai, iar pălăvrime cornă. Dar eu le-am spus la mulți, e adevărat așa, că nu eu. 21 mai, e taurul. E taur, că din 21 mai începe genul. 21 mai, la taur. A, cu taur. Amândoi au coarne. Unul are foarte și unul are coarne. Nu-i Nu-i Nou mkidi ousa akoum e janm. Bravo. Akoum an despi, diyan an dini. Nou mkidi janm ou la balkon? Akoum an despi. Akoum an despi? Da. Na ou fos an despi? Ti pou lek? Thank you.